محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما Muhammed je Allahu poslanik, a njegovi sljedbenici su strogi prema nevjernicima. a samilosni među sobom. Vidiš ih kako se klanjaju i lice na tle padaju, želeći Allahovu nagradu i zadovoljstvo. Na licima su im znaci, tragovi od padanja licem na tle. Tako su opisani u Tevratu. A u Inđilu oni su kao biljka, kad izdanak svoj izbaci, pa ga onda učvrsti. I ono jača i ispravi se na svojoj stabljici, izazivajući divljenje sijača. Da bi on svjernicima najedio nevjernike, a onima koji vjeruju i dobra djela čine, Allah obećava oprost i nagradu veliku. لمن طلل أسائله معطلة منازله غدا ترأيته تنعى أعاليه أسافله لمن طلل أسائله معطلة منازله غدا ترأيته تنعى أعاليه Studio za medijsku produkciju Sebil vam predstavlja komplet kaseta Rijadu Salihin, Vrtovi pobožni. Poslušajte hadise časnog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam. وما من مسلك إلا وريب الدهر شامله فيصرع من يصارعه وينضل من يناضله زابرنا ناسيلا Abdullah ibn Amr radi Allahu anh navodi da je Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao Pravi musliman je onaj od čijih ruku i jezika su mirni drugi muslimani. A pravi muhađir je onaj koji napusti sve ono što je Allah zabranio. Hadis bilježe imami, Buhari i muslim. Ijas ibn Salebe, radi Allahu anh, navodi da je Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao Ko uskrati ili uzurpira pravo nekog čovjeka muslimana svojom krivom zakletvom. Allah mu pripremi džehennem, a zabrani mu džennet, neki čovjek reče. Čak ako to bude i nešto beznačajno, Allaho oposlaniće, Makar to bila grančica drveta, odgovori poslanik. Hadis bilježi imam muslim. Ebu Hureyri radi Allahu anh navodi da je Allahu poslanik sallallahu alihi wasallam rekao Znate li vi ko je muflis? A sahabi odgovoriše Muflis je kod nas onaj koji nema ni novca ni robe, alihi selam reče. Muflis moga umeta je onaj ko dođe na sudnji dan sa namazom, postom i zekatom, ali je opsovao onog, potvorio onog, u imetku zakinuo onog, prolio krv ovog, udario onog, pa će se svakom od njih dati dio njegovih dobrih dijela. A ako mu nestani dobrih dijela prije nego što se svima oduži, onda će se uzeti od njihovih loših dijela i dati njemu, te će zbog toga biti strovaljen u vatru. Hadis bilježi imam muslim. Umu Seleme, radi Allahu anha, navodi da je Allaho poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao Zaista sam ja samo čovjek, a vi se u svojim sporovima meni obraćate. Moguće je da jedan od vas bude uvjerljiviji u svome dokazu od drugoga, pa da zbog toga presudim u njegovu korist. Ko se tako postavi, pa ja presudim u njegovu korist, na štetu njegovog brata, parničara, neka zna da sam u time dodijelio jedan dio džehennemske vatre. had izbilježe imami, Buhari i muslim. Havla bint Amir radi Allahu anha navodi da je Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao Zaista pojedini ljudi nepravilno postupaju sa društvenim imetkom, koristeći ga u svoje privatne svrhe, te izbog zbog toga čeka džehennemska vatra na sudnjem danu. Hadis bilježi imam Buhari. Poštivanje, uvažavanje, ljubav i samilost među muslimanima Ebu Musa, radi Allahu navodi da je Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao. Vjernici su kao stubovi jedne zgrade, jedan drugog učvršćuje. Hadis bilježe imami, Buhari i Muslim. Ebu Zer, radi Allahu an, navodi da je Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao. Nemojte ni podaštavati ništa od dobročinstva, pa ni to da sretne svoga brata, vedra i nasmijana lica. Hadis bilježi imam muslim. Ebu Musa, radi Allahu anh, navodi da je Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao Ko bude prolazio kroz džamiju ili kroz čaršiju, a sa sobom bude nosio koplje, neka ga dobro pričuva, ili neka svojom rukom prekrije njegov oštri vrh, da ne bi njime ozlijedio nekog od muslimana. Hadis bilježe imami, Buhari i muslimi. Ebu Hureyre, radi Allahu anh, navodi da je Allahu poslanik, sallallahu alaihi wasallam, rekao Ako neko od vas klanja, kao imam ljudima u namazu, neka bude umjeren, neka im olakša, jer među njima ima slabih, bolesnih i starih, a kad klanja sam, neka oduli koliko hoće. Hadis bilježi imam Buhari. Ebu Hureyre, radi Allahu anh, navodi da je Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao Ne zavidite jedan drugom, ne mrzite se međusobno, ne okrećite jedan drugom leđa, ne namećite se u kupovini, nego budite prava braća, Allahovi iskreni robovi. Musliman je muslimanu brat, on ga neće oštetiti, niti pocijeniti, niti ga na cjedilu ostaviti. Bogobojaznost je ovdje i pokaza na grudi. Dosta je čovjeku zla da omalovažava svoga brata muslimana. Muslimanu je karam krv, i metak i čast drugog muslimana. Hadis bilježi imam muslim. Ebu Hureyre, radi Allahu anh, navodi da je Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao Musliman je dužan prema svome bratu muslimanu Petero. Primiti mu selam, obići ga kad se razboli, dženazu mu ispratiti, odazvati mu se na poziv i kada kihne reći mu Allah ti se smilovao. Had izbilježe imami, Buhari i muslim. يد الخير سخيا وكريما إذا عزت يد الخير سخيا وكريما إذا عزت يد الخير سخيا Vrijednost nemoćnih i siromašnih Haris ibn Vehb radi Allahu navodi da je Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam upitao. Hoćete li da vas obavijestim o tome ko su stanovnici dženneta? Džennetlija je svaki nemoćni, slabi i skrušeni musliman. Kada bi on Allaha za nešto zakleo, Allah bi mu zasigurno to udovoljio. Hoćete li da vas obavijestim o stanovnicima džehennema? To je svaki zadrti, sebični, i oholi čovjek. Hadis bilježe imami, Buhari i Muslim. Ebu Hureyre, radi Allahu an, pripovjeda da je jedna crnkinja koja je čistila džamiju preselila na Ahiret. Te je Allahu poslanik sallallahu alihi wasallam, nakon što je dugo nije vidio, upitao za nju. a Ashabi mu odgovoriše da je umrla. Poslanik kao da je primijetio da ju nisu pridavali neku važnost, te ih upita. Zašto me niste obavijestili o njenoj smrti? Pokažite mi njen kabur. A sabi mu ga pokazaše i on joj klanja dženazu. Te reče, zaista su kaburi mračni svojim stanarima, ali istinu ih Allah osvijetli njima, mojim namazom. Hadis bilježe imami, Buhari i muslim. Ljubazno postupanje i dobročinstvo prema slabašnim. Sehl ibn Sa'd radijallahu an navodi da je Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao Ja i staratelj Tima smo u džennetu ovako blizu, pa pokaza, kaži prstom i srednjakom. Hadis bilježi imam Buhari. A iša radijallahu anha pripovjeda, došla mi jedna žena sa svoje dvoje ženske djece, i zatraži od mene da joj nešto dam, a ja ne imate ništa osim jedne hurme. Kad sam joj dala tu hurmu, ona je uze, raspolovi i dade svojim kćerima, a sebi nimalo ne uze. Zatim je ustala i otišla. Kada je došao Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam, ispričak mu šta se desilo, a on reče. Ko bude stavljen na kušnju sama koliko kćerki, pa bude dobar prema njima i lijepo ih odgoji, one će mu biti štit od vatre na sudnjem danu. Hadis bilježe imami, Buhari i muslim. Ebu Hureyre, Allahu anah, navodi da je Allahu poslanik, sallallahu alaihi wasallam, rekao Najpotpunijeg imana je onaj vjernik koji se najljepše ponaša, a najbolji među vama su oni koji su najbolji prema svojim ženama Hadis bilježe imami, tirmizi i nesaji, a hadis je sahih. Dobročinstvo prema roditeljima i rodbini. Navodi se da je Abdullah ibn Mesud radijallahu anh rekao Pitao sam Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallam koje je dijelo Allahu najdraže? Alaihi salam odgovori Namaz u njegovo pravo vrijeme. Zatim sam mu pitao ako je poslije njega, dobročinstvo svojim roditeljima, ako je poslije njega, džihad na Allahovom putu. Hadis bilježe imami, Buhari i muslim. Ebu Hureyre radi Allahu anh navodi da je Allahu poslanik sallallahu alihi wasallam rekao Čovjek nije u stanju dužiti se svome roditelju, izuzev da ga nađe u nečim vlasništvu kao roba, zatim ga otkupi a potom oslobodi. Hadis bilježi imam muslim. Navodi se da je Ebu Hureyre, radi Allahu anhu, pitao Allahu poslanika, ko je najpreći za moje lijepo obhođenje i pažnju prema njemu? Ali selam reče, tvoja majka, a zatim tvoja majka, a zatim tvoja majka, a zatim tvoj otac. Hadis bilježe imami Buhari i Muslim. Abdullah ibn Amr ibn As radijallahu anh navodi da je Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao Nije dovoljno samo uzvratiti posjetu svojoj rodbini. Održavanje rodbinske veze je obilaženje i pažnja onih koji te zaborave i odbace. Hadis bilježi imam Buhari. A iša radijallahu anha navodi da je Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao Rodbinska veza ovisi o aršu i viče Ko mene posjećuje i poštuje i njega će Allah uzvišeni poštivati. Ako mene ne posjećuje i ne poštuje, neće ni Allah uzvišeni njega poštivati. Hadis bilježe imami, Buhari i muslim. Navodi se da je Esmak kćerka Ebu Bekra radi Allahu anha rekla. Došla mi je moja majka za vrijeme Allahov poslanika sallallahu alaihi wasallam nešto tražeći, a još nije bila primila islam. Pa sam upitala Allahov poslanika sallallahu alaihi wasallam da li da je primim. On mi odgovori, da, svakako, primi svoju majku i usluži je. Hadis bilježe imami, Buhari i muslim. Selman ibn Amir Allahu anh pripovjeda da je Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao Sadaka učinjena siromahu je obična sadaka, a sadaka učinjena svojoj rodbini ima dvostruku vrijednost. Vrijednost sadake i vrijednost pažnji rodbine. Hadis bilježi imam Tirmizi. Ibn Omer Allahu anh navodi da je Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao Najveće dobročinstvo je da čovjek održava prijateljstvo sa prijateljima svoga oca. Hadis bilježi imam muslim. والصراط المستقيم لا تحد عنه ولا تتبع شيطان Ebu Hureyre radijallahu anh navodi da je Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao Ako čovjek pozove svoju ženu u postelju, pa ona to odbije, te on zanoći srdit na nju, meleki je proklinju sve do svanuća. Hadis bilježe imami, Buhari i muslim. Abdullah ibn Omer radijallahu anh navodi da je Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao Svi ste vi pastiri, i svaki pastir će biti odgovoran za svoje stado. Vladar je pastir njemu podčinjenih. Čovjek je pastir svojoj porodici. Žena je pastirica kuće svoga muža i njegove djece. Svi ste vi, dakle, pastiri i svi ste odgovorni za svoje stado. Hadis bilježe imami, Buhari i Muslim. Ebu Hureyre, radijallahu navodi da je Allahov poslanik sallallahu alihi wasallam rekao Kad bih ikome naredio da učini seđdu nekome drugom pored Allaha, naredio bih ženi da učini seđdu svome mužu. Had izbilježe imami, tirmizi i nesaji. Umu Selema, radi Allahu anha, navodi da je Allahov poslanik sallallahu alihi wasallam rekao Koja god žena umre, a njen muž bude njome zadovoljen, ući će u džennet. Hadis bilježi imam Tirmizi, a hadis je Hasen. Ebu Hureyre, radi Allahu anh, navodi da je Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao Za novac koji potrošiš za svoju obitelj, imaš veću nagradu od novca potrošenog na Allahovom putu, ili za oslobođenje roba, ili novca kojeg udjeliš siromahu. Hadis bilježi imam muslim. Ebu Hureyre radi Allahu an navodi da je Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao Svakoga dana u kome osvanu Allaho i robovi siđu dva meleka, te jedan od njih rekne O Allahu, ti nadoknadi onome koji dijeli, a drugi veli O Allahu, ti uništi metak onoga koji isprečava njegovo trošenje u korisne svrhe. Hadis bilježe imami, buhari i muslimi. Ebu Hureyre, radi Allahu navodi da je Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao U džennet neće ući čovjek od čijeg zla nije siguran i miran njegov komšija. Hadis bilježe imami, Buhari i muslimi. Ebu Hureyre, radi Allahu također navodi da je Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao Ko vjeruje u Allaha i sudnji dan, neka ničim ne uznemirava komšiju. Ko vjeruje u Allaha i sudnji dan, neka lijepo ugosti svoga gosta. Ko vjeruje u Allaha i sudnji dan, neka govori ono što je lijepo i korisno, ili neka šuti. Hadis bilježe imami, puhari i muslimi. Dužnosti prema gostu Huvejlid ibn Amr, radi Allahu anh, navodi da je Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao, ko vjeruje u Allaha i sudnji dan, neka dadne gostu njegovo pravo. Upitali su, a šta je njegovo pravo, o Allahu poslaniće? Dan i noć, ugošćenje i gostoprimstvo je do tri dana, a sve iznad toga je sadaka. Hadis bilježe imami, buhari i muslimi. Poštovanje i uvažavanje učenjaka. Amr ibn Suajb navodi od svoga oca, a ovaj od svoga djeda, da je Allahov poslanik sallallahu alihi veselem rekao. Nije od nas onaj koji nije milostiv prema našim mlađima i koji ne poštuje naše starije. Hadis izbilježe imami Ebu Davud i Tirmizi. Ebu Hureyre, radijallahu anh, navodi da je Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao neki čovjek je krenuo da posjeti prijatelja muslimana u drugom mjestu i Allah posla Meleka da ga sačeka na putu. Kuda ideš? Idem da posjetim prijatelja u ovom mjestu. Da mu ne ideš da ti uzrati dobročinstvo koje si mu učinio. Ne, hoću da ga posjetim zato što ga volim u ime Allaha. Mene je Allah poslao, reče mu Melek, da te obavijestim da te Allah zavolio kao što ti zavoli svoga prijatelja. u ime Allaha. Hadis bilježi imam muslim. لا تكن خصما لئيما كن عفوا دائم الصفح كالنبي قديما الخصم الذين نعرف الصفح Ljubav u ime Allaha. Enes radi Allahu an navodi da je Allaho poslanik alihi selam rekao Koga budu krasila tri svojstva, osjetit će slast imana. Prvo, da mu Allah i njegov poslanik budu draži od svega. Drugo, da voli čovjeka muslimana samo u ime Allaha. I treće, da mrzi povratak u nevjestvo, nakon što ga je Allah iz njega izbavio. Kao što ne bi volio da bude bačen u vatru. Hadis bilježe imami, buhari i muslim. Ebu Hureyre, radi Allahu an, navodi da je Allahov poslanik, alihi selam, rekao Tako mi Allaha, učio je ruci moja duša, nećete ući u džennet sve dok ne budete vjerovali, a nećete vjerovati sve dok se ne budete voljeli. Hoćete li da vas uputim na djelo koje, ako ga budete činili, zavoljet ćete se? Nazivajte selam jedni drugima. Had bilježi imam muslim. Suđenje ljudima prema vanjskim dijelima. Abdullah ibn Omer Allahu anh navodi da je Allahov poslanik alaihi rekao Naređeno mi je da se borim protiv ljudi sve dok ne posvjedoče da je samo Allah Bog i da je Muhammed Allahov poslanik, dok ne budu namaz klanjali i zeka davali a kada to učine, zaštitili su od mene svoje živote i metke. Osim kada neki od propisa Islama to zahtjeva, a Allahu će polagati račun. Had izbilježe imami Buhari i Muslim. Tarik ibn Ušeim, radi Allahu an, navodi da je Allahu poslanik alihi salam rekao, ko izgovori šehadet i porekne druga božanstva osim Allaha, zaštitio je svoj metak i život od muslimana, a Allahu će polagati račun. Had izbilježi imam muslim. Naređivanje dobra i odraćanje od zla. Ebu Sejid al-Hudri, radi Allahu an, navodi da je Allahu poslanik, sallallahu alihi wasallam, rekao Ko od vas vidi neko loše djelo, neka ga ukloni svojom rukom, a ako ne bude u stanju, neka to uradi riječima, a ako ni to ne bude u stanju, neka ga bar srcem svojim prezire, a to je najslabiji stepen imana. Hadis bilježi imam muslim. Ebu Sejid hudri radi Allahu an, navodi da je Allahov poslanik, sallallahu alaihi wasallam, rekao Čuvajte se sjedenja po putevima, a sahabi rekoše Allahu poslaniće, mi se moramo sastajati kako bismo međusobno porazgovarali. Ali Hisalam vam reče. Ako već morate, onda poštujte prava puta. oni ju pitaše. A koja su prava puta? Allahu poslaniče. Obaranje pogleda, ustezanje od uvreda, primanje selama, ukazivanje na dobra i odvraćanje od zlih dijela. Hadis bilježe imami, Buhari i muslim. Huzeife radi Allahu an navodi da je Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao Tako mi onog u čijoj ruci je moja duša. Vi ćete naređivati na dobro i odraćati od zla, ili će Allah uskoro poslati svoju kaznu na vas, pa ćete ga poslije toga moliti, a on vam se neće odazvati. Hadis bilježi imam Tirmizi. Ibn Mesud radi Allahu anh navodi da je Allahu poslanik sallallahu alihi wasallam rekao Prvi nedostatak koji se pojavio među Izraelčanima je bio taj što bi jedan od njih susreo drugoga, pa bi mu rekao Boj se Allaha i ostavi to što radiš, jer je to haram. Zatim bi sutradan susreo tog istog čovjeka u istom stanju i to ga ne bi spriječilo da s njim sjedi, jede i pije. Pošto su oni tako postupili, Allah uzvišen je njihova srca učinio istim. Hadis bilježe imami Tirmizi i Ebu Davud, a hadis je daif. Usame ibn Zaid radijallahu an navodi da je Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao Na sudnjem danu će se dovesti čovjek i baciti u vatru, pa će mu crijeva iz stomaka ispasti, pa će se oko njega obmotati. Stanovnici džehennema će se oko njega iskupiti i reći mu Šta to bi s tobom, čovječe? Zar nisi naređivao dobro i odvraćao od zla? On će im tada odgovoriti. Jesam, naređivao sam na dobro, a sam ga nisam činio. I odvraćao sam od zla, a sam sam ga činio. Hadis bilježe imami, Buhari المسلم تلك القيود إذا كنت بالله مستعصما فماذا يضيرك كيد العبيد إذا كنت بالله مستعصما فماذا يضيرك كيد العبيد فماذا يضيرك كيد العبيد أخي هل تراك سئمت سجبة زبog omalovažavanja Allahovih propisa. Od Ukbe ibn Amira, Allahu anhu, se prenosi da je rekao. Došao je jedan čovjek poslaniku sallallahu alihi vasallam, i rekao Ja ne klanjam sabah u džematu zbog toga što imam odulji učenje na namazu. Ukbe dalje kaže. Nikad nisam vidio da se poslanik sallallahu alihi vasallam, na vazu naljutio kao tada. Rekao je O ljudi, zaista među vama ima oni koji odvraćaju i razgone ljude pa ko od vas bude imam ljudima, neka skrati namaz, jer iza njega ima i starih i mladih i sa nekom potrebom. Hadis bilježe imami, Buhari i muslim. Oda iše radi Allahu anha se prenosi da je rekla. Kurejšije su se zabrinule zbog žene iz plemena Mahsum, koja je nešto ukrala, pa su rekli, ko će se za nju zauzeti kod Allahov poslanika, ako bi se na to usudio osim Usame ibn Zejda, miljenik Allahov poslanika, zaključiše. Pa je Usame to i uradio, a Allahov poslanik mu na to reče. Zar ti posjeduješ da se ne izvrši jedna od i presuda? Zatim je ustao i rekao. Zaista su stradali oni koji su bili prije vas zbog toga što, kada bi među njima ukrao neki plemić, ostavili bi ga nekažnjenog, a kada bi ukrao neki slabić, oni bi nad njim izvršavali kaznu. Zaklinjem se Allahom, kada bi Fatima, čerka Muhammedova, ukrala, ja bih joj sigurno ocijekao ruku. Had izbilježe imami, buhari i muslim. Savjetovanje i umjerenost u tome. Ammar ibn Jasir, radi Allahu anhu, navodi da je Allahov poslanik, sallallahu alihi wasallam, rekao Zaista, dužina imamovog namaza i kratkoća hudbe je znak njegove učenosti i razumijevanja, pa neka odulje namaz, a skrate hudbu. Hadis bilježi imam muslim. Savjetovanje pretpostavljenih da budu blagi prema svojim podanicima. Makil ibn Jesar, radijallahu an navodi da je poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao nema ni jednog čovjeka koga Allah učini pretpostavljenim svojim podanicima, te on to zloupotrijebi, a da mu Allah neće zabraniti ulazak u džennet. Hadis bilježe imami, Buhari i muslim. A iša radi Allahu anha navodi da je poslanik sallallahu alihi wasallam rekao Allahu moj, kome bude povjereno namjesništvo i uprava nad mojim ummetom, pa im bude otežavao i ti njemu otežaj. A kome bude povjereno namjesništvo i uprava, pa bude blag prema njima, budi ti blag prema njemu. ad izbilježi imam muslim. Prenosi se od Ebu Merijeme Elezdija radijallahu anhu, da je rekao Muavi radijallahu anhu. Čuo sam Allahova poslanika sallallahu alaihi wasallam kako kaže Kome Allah dadne namjesništvo nad muslimanima, pa bude nehajan prema njihovim potrebama, neimaštini i siromaštu. Allah neće obraćati pažnju na njegove potrebe, neimaštinu i siromaštu na sudnjem danu. Nakon toga je Moavija postavio čovjeka da se brine o potrebama svijeta. Hadis izbilježe imami Ebu Davud. إتيريسي أنت حر وراء السدود أخي أنت حر بتلك القيود أخي أنت حر وراء السدود أخي أنت حر بتلك القيود إذا كنت بالله مستعصما فماذا يضيرك كيد العبيد إذا كنت بالله Obaveza pokornosti pretpostavljenim u onome što nije grijeh. Ibn Omer radijallahu an navodi da je poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao Dužnost je muslimanu da sluša i da se pokorava svojim predpostavljenim u onome što voli i onome što ne voli, osim ako mu bude naređeno nešto što je grijeh. A ako mu se naredi nešto što je grijeh, tada nema poslušnosti, ni pokornosti, nikome. ali izbilježe imami, Buhari i muslim. Zabrana davanja namjesništva i vlasti onome koji to traži. Od Ebu Zerra, radi Allahu an, se prenosi da je rekao poslaniku, sallallahu alihi wasallam, O Allahu poslaniće, zar me nećeš postaviti na neki položaj? On me udari po ramenu i reče mi, O Ebu Zerra, ti si zaista slabašan, a to je velika obaveza zbog položaja će na sudnjem danu biti dosta poniženja, sramota i kajanja, osim sposobnog i povjerljivog koji se toga prihvati, te izvrši ono što je u tom pogledu obavezan. Had izbilježi imam muslim. Od Ebu Musa el Ešarija, radi Allahu an se prenosi da je rekao, ušao sam sa dvojicom ljudi iz moga plemena kod poslanika sallallahu alaihi wasallam pa je jedan od njih dvojice rekao, O Allaho poslaniče, postavi nas zapovjednicima nad nečim što ti je uzvišeni Allah dao. Zatim je i drugi isto to rekao. A poslanik im odgovori na te njihove zahtjeve. Zaista mi ne dajemo upravu i vlast onome ko to traži i žudi za tim. Kad izbilježe imami, Buhari i muslim. Čuvanje tajne Ebu Sejd radijallahu an navodi da je Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao Zaista će na sudnjem danu najgori položaj imati čovjek koji ima odnos sa ženom, pa nakon toga otkrije i opiše u detalje što se između njih desilo. Had izbilježi imam muslim. Od Aisha radijallahu anha se prenosi da je poslanik sallallahu alaihi wasallam jedne prilike bio sa svojim ženama, pa je ušla Fatima radi Allahu anha. Kada ju je ugledao, izrazio je dobrodošlicu. Napravio joj je mjesto sa njegove desne strane, a zatim joj je nešto šapnuo i ona je jako zaplakala. Kada je vidio njenu žalost, nešto je ponovo šapnuo i ona se nasmijala. Rekla sam joj, Allahu poslanite je odlikovao nad svojim ženama, tajnom, a ti plačeš. Kada je ustao Allahu poslanik sallallahu alaihi veselem i otišao, upitala sam je. Šta ti je šapnuo Allahu poslanik alaihi selam? Rekla je, neću ti otkriti tajnu Allahova poslanika. Kada je umro Allahu poslanik alaihi selam, tražila sam od nje da mi kaže šta joj je Allahu poslanik šapnuo, a ona mi reče. Sad ću ti ispričati Prvo mi je rekao da je ponavljao Kur'an s Džibrilom jedan put godišnje, a da je te godine Kur'an ponovio dva puta. Rekao mi je, mislim da mi se smrt približila, a ti se boj Allaha i strpi se. Tada sam ja zaplakala. Kada je vidio moju žalost, rekao mi je, o Fatima, da li bi bila zadovoljna da budeš prvakinja i najpočašćenija među ženama vjernika, ili prvakinja među ženama ovoga umeta, Pa sam se nasmijala. Hadis bilježe imami, Buhari i muslim. Od Enesa, radi Allahu an, se prenosi da je rekao Došao mi je Allahu poslanik, sallallahu alihi Vaselem, dok sam se igrao sa djecom. Nazvao nam je selam i poslao me ponešto, pa sam zakasnio svojoj majci. Kada sam došao kući, upitala me zašto si zakasnio? Poslao me je Allahov poslanik sallallahu alaihi veselem po nešto, odgovorio sam. A šta je to nešto? Priupita ona. To je tajna, odgovorio sam. Nemoj nikome otkrivati tajnu Allahova poslanika. Tako mi je Allaha, kada bih ikome to pričao, ispričao bih tebi. Had izbilježi imam muslim. Abdullah ibn Amr, radi Allahu anh, navodi da je Allahov poslanik sallallahu alaihi sellem rekao Ko imadne kod sebe četiri svojstva, on je pravi munafik, licemjer. Ako imadne jedno, ta ima svojstvo munafitluka, sve dok ga se ne oslobodi. Kada govori, laže. Kad obeća, iznevjeri. Kada mu se nešto povjeri, pronevjeri. I kada raspravlja, drsko i bestidno govori. Hadis bilježe imami, buhari i muslim. Donošenje radosne vijesti Od Musa Elešarija, radi Allahu an se prenosi, da je rekao Izašao sam jednog dana iz kuće i krenuo Allahovom poslaniku sallallahu alaihi veselim s namjerom da cijeli dan provedem s njim. Došao sam mu, poselamio ga i sjeo kod vrata, rekaši. Danas sam ja poslanikov čuvar. Nakon nekog vremena Došao je Ebu Bekr, radi Allahu an, i pokucao na vrata. Rekao sam mu, sačekaj. Otišao sam do poslanika, sallallahu alaihi wasallam, i obavijestio ga da je došao Ebu Bekr i traži dozvolu da uđe. Rekao je, pusti ga neka uđe i obraduj ga džennetom. Vratio sam se Ebu Bekru i rekao, uđi, poslanik te obveseljava džennetom. Nakon nekog vremena na vrata pokuca Omer ibn Hatab. Otišao sam do poslanika sallallahu alihi wasallam i obavijestio ga. Rekao je, dozvoli mu da uđe i obraduj ga džennetom. Vratio sam se Omeru i rekao, poslanik sallallahu alihi wasallam ti je dozvolio da uđeš i te džennetom. Nakon nekog vremena dođe i Osman ibn Afan i pokuca na vrata. Otišao sam do poslanika sallallahu alaihi wasallam i obavijestio ga. Rekao je, dozvoli mu da uđe i obraduj ga džennetom uz iskušenje koje će mu se dogoditi. Vratio sam se i rekao, uđi, poslanite obveseljava džennetom uz iskušenje koje će ti se dogoditi. Te je i on ušao. Hadis bilježe imami, puhari لمسلم أخي أنت حر وراء السدود أخي أنت حر بتلك القيود أخي أنت حر وراء السدود أخي أنت حر بتلك القيود إذا كنت بالله مستعصما فماذا يطيرك كيد العبيد إذا كنت بالله مستعصما فماذا يطيرك كيد العبيد Davanje prednosti desnoj strani u svemu što je lijepo. Od Aiši radi Allahu Anha se prenosi da je rekla Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam je koristio desnu ruku za jelo, a lijevu za hamam i ono što nije čisto. Hadis bilježi imam Ebu Davud. Ebu Hureyre radi Allahu Anh navodi da je Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao Kada se neko od vas obuva, neka prvo obuje desnu, a kada se izuva, neka prvo izuje lijevu nogu. Hadis bilježe imami, Buhari i muslim. Adabi, prijelu i biću. Od Omera ibn Ebi Seleme, radi Allahu anhu, se prenosi da je rekao Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam je rekao spomeni Allaha prije jela, jedi svojom desnom rukom i jedi ispred sebe. Had izbilježe imami, Buhari i muslim. A iša radi Allahu anha navodi da je Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao Kada neko od vas jede, neka spomene Allahovo ime. A ako zaboravi spomenuti Allahovo ime na početku, neka kaže Bismillahi fi awalihi wa ahirihi u ime Allaha na početku i na kraju ovog jela. Hadis bilježi imam Ebu Davud. Ibn Omer Allahu anh navodi da je Allahu poslanik sallallahu alihi wasallam rekao Ne jedite i ne pijte lijevom rukom, jer šeitan jede i pije lijevom rukom. Hadis bilježi imam muslim. Džabir radi Allahu anhu navodi da je Allaho poslanik sallallahu alihi wasallam rekao Kada neko od vas uđe u svoju kuću pa spomene uzvišenog Allaha kod ulaska i prijelu, šeitan kaže svojim prijateljima Ostali smo i bez konaka i bez večere, a kada uđe, a ne spomene pritom uzvišenog Allaha, šeitan kaže Našli smo konak, a ako ne spomene uzvišenog Allaha ni prije jela, šeitan kaže Našli smo i večeru, had izbilježi imam muslim. Džabir radi Allahu anh navodi da je Allaho poslanik sallallahu alaihi veselem rekao Zaista je šeitan uvijek s vama, pa čak i kad jedete, stoga kada nekom od vas ispadne zalogaj, neka ga uzme, otkloni ono što se za njega prilijepilo i pojede, neka ga ne ostavlja šeitanu, a kada završi sa jelom, neka obliže prste, jer ne zna u kojoj mu je hrani beričet. Hadis izbilježi imam muslim. Enes radi Allahu anh navodi da je Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam zabranio da se pije stojeći. Kaže Katade, upitali smo Enesa, a šta je sa jelom? To je još gore, odgovori on. Had izbilježi imam muslim. Amr ibn Šuaib prenosi od svoga oca a ovaj od svog djeda, radi Allahu da je rekao, vidio sam Allahov poslanika sallallahu alaihi wasallam, kako pije i stojeći i sjedeći, kad izbilježi imam tirmizi. Džabir, radi Allahu anh, navodi da je Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao, hrana namijenjena jednoj osobi, dovoljna je dvojici, hrana namijenjena dvojici, dovoljna je četvorici a hrana namijenjena četvorici dovoljna je osmorici, kad izbilježi imam muslim. Ebu Katade, Allahu an, navodi da je Allahu poslanik sallallahu alihi wasallam rekao Onaj ko drugi napaja, treba posljednji da se napije. Hadis izbilježi imam tirmizi. Enes Allahu an, navodi da bi Allahu poslanik sallallahu alihi wasallam Tri puta predahnuo za vrijeme pijenja. Okrenuo bi glavu od otvora posude pri uzimanju daha. Hadis bilježe imami, buhari i moslim. Enes Allahu an pripovjeda da je Allahom poslaniku sallallahu alihi wasallam jedne prilike doneseno mlijeko. S desne njegove strane bio je neki beduin, a s lijeve Ebu Bekar radijallahu anh. Nakon što se poslanik sallallahu alihi wasallam napio, Dodao je posudu Beduinu, rekavši, prvo pije ona iz desne strane, i tako redom. Had izbilježe imami, Buhari i Muslim. Od debu Hureyre, radi Allahu an, se prenosi, da je rekao, nikada Allahu poslanik, sallallahu alihi wasallam, nije pokudio hranu. Ako bi mu se dopala, jeo bi, ako mu se ne bi dopala, ostavio bi je. Had izbilježe imami, Buhari i Muslim. Enes Allahu anh navodi da je Allaho poslanik sallallahu alihi wasallam rekao Zaista je Allah zadovoljan svojim robom koji pojede ili popije nešto pa mu se na tome zahvali. Hadis bilježi imam muslim. Muaz ibn Enes Allahu anh navodi da je Allahu poslanik sallallahu alihi wasallam rekao ko nakon objeda kaže الحمد لله الذي اعtameni hada wa razaqanihi min gajri haulin minni wala Hvala Allahu koji me nahranio i obskrbio bez moje snage i moći. će mu oprošteni prethodno učinjeni mali grijesi. Hadis izbilježi imam Ebu Davud. أعدت لنا وأطيارها رفرفت حولنا فطوبى لنا في ديار الخلود وأطيارها رفرفت حولنا فطوبى لنا في ديار الخلود فطوبى لنا في ديار الخلود أخي أنت حر وراء السدود Neki propisi odijevanja. Amr ibn شعيب prenosi od svoga oca, a on od svoga djeda, radi Allahu anh, da je Allahu poslanik sallallahu alihi wasallam rekao. Uzvišeni Allah voli da se vide tragovi njegovih blagodati na njegovom robu. Hadis bilježi imam Tirmizi. Semure ibn Džundub, radi Allahu anh, navodi da je Allahov poslanik sallallahu alihi wasallam rekao. Oblačite bijelu odjeću, jer je ona čišća i bolja i umotavajte u nju vaše umrle. Hadis bilježi imam Nesai. Ibn Omer, Allahu anh, navodi da je Allahu poslanik, sallallahu alihi wasallam, rekao Ko pusti da mu se odjeća iz oholosti po zemlji vuče, zbog njene prekomjerne dužine, uzvišeni Allah ga neće gledati na sudnjem danu. Ebu Bekr tada reče, o Allahu poslaniće, moja odjeća se vuče po zemlji, osim kada vodim računa o njoj. Na što mu poslanik, sallallahu alihi veselem, odgovori. Ti nisi od onih koji to čine iz oholosti. Hadis bilježe imami, puhari i muslim. bi lijeganja i spavanja. Od Huzeife radijallahu an se prenosi da je rekao Kada bi Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam legao, stavio bi desnu ruku ispod obraza i rekao Allahumme bismike amutu ahja. Bože moj, sa tvojim imenom umirem i s tvojim imenom živim. A kada bi se probudio, rekao bi. Elhamdulillahi alladhi ahjana ba'da ma matena wa ilayhin nušur. Hvala Allahu koji nas je oživio nakon što nas je usmrtio i njemu ćemo se ponovo vratiti. Hadis bilježi imam Buhari. Ali radi Allahu an navodi da je Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao njemu i Fatimi Kada liježete u postelju, proučite 33 puta Allahu akbar, 33 puta Subhanallah i 33 puta Alhamdulillah. Hadis bilježe imami Buhari i Muslim. Berra ibn Azib Allahu anhu navodi da mu je Allahu poslanik sallallahu alihi wasallam rekao Kada htjedneš leći u postelju, uzmi abdest i lezi na desnu stranu. Hadis izbilježe imami, Buhari i muslim. Od Jejša ibn Tihva radijallahu anhu se prenosi da je rekao Ispričao mi je moj otac. Dok sam ležao jedne prilike u mestridu potrbuške došao je neko i svojom nogome prodrmao i rekao zaista ovako ležanje mrzi Allah. Pa sam pogledao, kad to bi Allahu poslanik, sallallahu alaihi wasallam. had izbilježi imam Ebu Davud. Ebu Hureyre, radi Allahu anh, navodi da je Allahu poslanik, sallallahu alaihi wasallam, rekao Ko sjedni na nekom mjestu i ne spomine na njemu uzvišenog Allaha, zaslužio je njegovu kaznu. Ako legni na neko mjesto i ne spomene uzvišenog Allaha, također je zaslužio njegovu kaznu. Kad izbilježi imam Ebu Davud. Ebu Sejid el-Hudri radi Allahu anh navodi da je Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao Kada neko od vas usnije nešto što mu se dopadne, neka zna da je od uzvišenog Allaha, pa neka mu se zahvali i neka ga ispriča samo onome koga voli, a ako usnije nešto što mu se ne dopadne, neka zna da je to od šeitana, pa neka zatraži utočište i zaštitu kod Allaha od njegova zla i neka ga nikom ne spominje, pa mu neće nauditi. Kad izbilježe imami, Buhari i Muslim. Ebu Katade, radi Allahu anh, navodi da je poslanik sallallahu alihi wasallam rekao Lijepi snovi su od Allaha, a ružni od šeitana. Pa ko usnije nešto što mu se ne dopadne, neka tri puta pljucni na lijevu stranu, i neka zatraži utočište kod Allaha od šeitana, pa mu neće nauditi. Kad izbilježe imami, Buhari i muslim. Vasile ibnul Eska Allahu anh navodi da je Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao Najveća je potvora da čovjek tvrdi da mu je otac onaj komu nije otac i da tvrdi da je vidio u snu ono što nije vidio ili da pripiše poslaniku sallallahu alaihi wasallam. ono što on nije rekao. Hadis bilježi إمام بخاري فإن أنا مت فإني شهيد وأنت ستمضي بنصر مجيد وأنت ستمضي بنصر مجيد أخي أنت حر وراء السدود أخي أنت حر بتلك القيود أخي أنت حر وراء السدود أخي أنت حر بتلك القيود إذا كنت بالله مستعصم Adabi na sjelu i u društvu. Ibn Omer radijallahu anh navodi da je Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao Nemoj da neko od vas podigne čovjeka s njegovog mjesta kako bi on na njega sjeo, nego se razmaknite i mjesta jedni drugima napravite. Kad izbilježe imami, Buhari i muslim. Ebu Hureyre radi Allahu an navodi da je Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao Kada neko od vas ustane s mjesta na kome je sjedio, a zatim se ubrzo vrati, najpriče je da on ponovo na njih sjedne. Had bilježi imam muslim. Ebu Hureyre radi Allahu navodi da je Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao Ko se nađi na nekom sjelu, pa bude puno i beskorisno pričao, a zatim, prije nego što ustane, rekne, gospodaru moj, neka je tebi slava i hvala, vjerujem da nema drugog Boga osim tebe, molim te za oprost i te obuti činim. Bićemo oprošteni mali grijesi počinjeni na tom sjelu. Had izbilježi imam Tirmizi. Selam i adabi selama. Ebu Hureyre radi Allahu anha navodi da je Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao Kada je uzvišeni Allah stvorio Adema alaihi selam, rekao mu je Idi i nazovi selam skupini meleka koji tamo sjede i slušaj šta će ti odgovoriti, jer to će biti tvoj pozdrav i pozdrav tvoga potomstva. Adem alaihi selam im je prišao i rekao Assalamu alaikum, a oni su mu odgovorili. Wa salam wa rahmetullah. Hadis bilježe imami, Buhari i muslim. Ebu Hureyre radijallahu anh navodi da Allaho poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao Nećete ući u džennet sve dok ne budete vjerovali, a nećete vjerovati sve dok se ne budete međusobno voljeli. Hoćete li da vas uputim na nešto što ako budete činili, međusobno ćete se voljeti. Širite selam. Hadis bilježi ima muslim. Ebu Hureyre radi Allahu an navodi da je Allah poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao Jahač naziva selam pješaku, pješak onome ko sjedi, manja skupina većoj, a mlađi naziva selam starijem, hadis bilježe imami, buhari i muslim. Sudi ibn Ađlan Allahu anh navodi da je Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao Najodabraniji čovjek od Allaha je onaj koji ljudima prvi naziva selam. kad bilježi imam Ebu Davud. Berra ibn Azib Allahu anh navodi da je Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao Kada se dva muslimana sretnu, pa se poselame i rukuju, opraštaju im se mali grijesi prije nego što se rastanu. Kad izbilježi imam Ebu Davud. Od Aisha radijallahu anha se prenosi da je rekla, kada je Zaid ibn Haris jedne prilike došao u Medinu, Allahov poslanik sallallahu alihi veselem je bio u mojoj sobi. Došao je i pokucao na vrata. Poslanik sallallahu alihi veselem je ustao, vukući odjeću za sobom pa ga zagrlio i poljubio. Had izbilježi imam Tirmizi. Ebu Hureyir radi Allahu an navodi da je Allaho poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao Kada neko od vas prispije u selo, neka nazove selam, a kada bude htio otići, neka opet selam nazove, jer selam pri dolasku nije ništa preći od onog pri odlasku. Had izbilježi imam Ebu Davud. Ebu Hureyre, radi Allahu navodi da je Allahu poslanik sallallahu alihi vasallam rekao Ne nazivajte prvi selam židovima i kršćanima, a kada sretnete nekog od njih, ne uklanjajte mu se s puta. had bilježi ima muslim. Enes radi Allahu anh navodi da je Allahu poslanik sallallahu alihi vasallam, rekao Kada vam jevreji ili kršćani nazovu selam, vi im odgovorite Wa alaikum Hadis izbilježe imami, Buhari i muslim. Usama ibn Zaid, radijallahu an, navodi da je Allahu poslanik, sallallahu alihi wasallam, prošao pored grupe ljudi u kojoj je bilo i muslimana i idolopoklonika i jevreja, pa im je nazvao selam. Hadis bilježe imami, Buhari i muslim. da bi traženje dozvole za ulazak u nečiju kuću. Ebu Musa radi Allahu an navodi da je Allahov poslanik sallallahu alihi wasalam rekao Dozvola za ulazak u nečiju kuću se traži tri puta, pa ako ti dozvole, uđi, a ako ne dozvole, vrati se. Kad izbilježe imami, Buhari i muslim. Sehl ibn Sa'ad radi Allahu an navodi da je Allahov poslanik sallallahu alihi wasallam rekao Traženje dozvole za ulazak u nečiju kuću Naređeno je radi čuvanja pogleda od avreta i svega ostalog što domaćin ne bi želio da se vidi. Hadis bilježe imami, buhari i muslim. bi vezani za kihanje i zijevanje. Ebu radi Allahu anh navodi da je Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao Kada neko od vas kihne, neka kaže Alhamdulillah, a neka onaj koga čuje na to kaže Irhamuke Allah, a on neka im odgovori Jahdikum wa yuslihu balakum. Allah vas uputio i popravio vaše stanje. Hadis bilježi imam Buhari. Adabi putovanja Ebu Hureyre radi Allahu anh navodi da je Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao Kada trojica krenu na put, neka jednog odrede za emira, to jest vođu puta. Hadis bilježi imam Ebu Davud. Od Sehla ibn Amra, radi Allahu on se prenosi da je rekao Allaho poslanik, sallallahu alihi veselem, je jedne prilike naišao pored deve, koja je bila toliko mršava da joj se stomak sastavio sa lijeđima. pa je rekao Bojte se Allaha za ove životinje koje ne znaju govoriti. Jašite ih kada su u dobrom stanju, zdrave i nahranjene, i korite i za ishranu kada su u dobrom stanju. Hadis bilježi imam Ebu Davud. Džabir radijallahu anh navodi da Allaho poslanik sallallahu alihi vasallam namjeravajući krenuti u borbu rekao O muhađiri i ansarije, među vašom braćom muslimanima ima ljudi koji nemaju ni metka ni roda da ga pomognu pa neka svaki od vas pridruži sebi dvojicu ili trojicu od njih, jer niko od nas nema pravo na jahalicu koja ga nosi, osim smjenjujući se s nekim od njih. Džabir kaže, pridružio sam sebi dvojicu ili trojicu i nisam svoju devu jahao ništa više od njih. Hadis bilježi imam Ebu Davud. Od Džabira, radi Allahu an se prenosi da je rekao, kada bi se za vrijeme putovanja popili na kakvu uzvišicu, učili bi Allahu Akbar. A kada bi se iđi u dolinu, učili bi Subhanallah. kad izbilježi imam Buhari. Ebu Hureyre, Allahu an navodi da je Allahov poslanik, sallallahu alihi wasallam, rekao Tri dove su bez sumnje primljene i uslišane kod Allaha. Dova onoga kome je nepravda učinjena dova putnika i roditeljsko proklinjanje djeteta. Hadis bilježi imam Ebu Davud. Ebu Hureyre, radi Allahu an, navodi da je Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao Putovanje je dio džehennemske patnje. Uskraćuje vam hranu, piće i san. Pa kada neko od vas postigne cilj svoga putovanja, neka požuri svoje obitelji. Hadis bilježe imami Buhari i Muslim. Ebu Hureyre radijallahu anh navodi da je Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao Nije dozvoljeno ženi koja vjeruje u Allaha i sudnji dan da krene na put od jednog dana i noći bez šarijetskog pratioca, to jest mahrema. Hadis bilježe imami Buhari i Muslim. في القلب يندس والجرح في أضلعي أطويه يا قدس أمضي على وجل والذل يثقلني لكنني أبدا ما غالب Obilazak bolesnika Ebu Musa Allahu anh navodi da je Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao Obiđite bolesnog, nahranite gladnog, oslobodite zarobljenog. Hadis bilježi imam Buhari. Od Enesa Allahu an se prenosi da je rekao Razbolio se dječak židov koji je služio Allahu poslanika sallallahu alaihi wasallam pa je poslanik sallallahu alihi wasallam otišao da ga obiđe. Sjeo je kod njegove glave i rekao mu, primi islam. Dječak pogledao svoga oca, koji bijaše prisutan. Otac mu reče, poslušaj Ebul Kasima, te dječak primi islam. Kada je izašao poslanik, sallallahu alaihi wasallam, rekao je, hvala Allahu koji ga je spasio od vatre džehennemske. Had izbilježi imam Buhari. Ibn Abbas, radijallahu anhu, navodi da je Allahu poslanik, sallallahu alaihi wasallam, rekao Ko posjeti bolesnika, neka kod njega rekne sedam puta Es'alullahi la'azim, rabbe arši la'azim, en ješvijek, što znači molim velikog Allaha gospodara velikog arša da te izliječi. Allah će ga izliječiti od te bolesti. had izbilježi imam Ebu Davud. Ibn Abbas radijallahu anh pripovjeda da je Allahov poslanik sallallahu alihi wasallam čuo za jednog beduina da je bolestan pa je otišao da ga obiđe. A imao je običaj kada uđe kod bolesnika da kaže ništa, ništa, to je čišćenje od grijeha ako Bog da. Hadis bilježi imam Buhari. Vrijednosti abdesta. Osman Allahu anh navodi da je Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao ko lijepo i kako treba abdesti izađu grijesi iz njegova tijela pa čak i ispod njegovih noktiju. Hadis bilježi imam muslimu.